منیت امه سرانا ببیجین امه کیف و شاهی چکین ایشه مگو امه صحبت sohbeti بهتر امه سرانا بیجین tabi امه نابینه de sohbet جیت شن بسات شن آجامه بکن زوزان تبخیر هاتی Spastikım nabhereda. Spastikım nabhereda. E, Zozan vane e, ne olsa? Belez vane men avçı erdişi. Erdişi. Sinan Cibatmaniye. Ne var ya? مردینی ما نافچه کر باران شکر بارانی زوزان و سینان gerek çarete ince min e, kafe müzik içi etkilen bir kore strana diyeceğim dedi. Acıve de nastıkım denge ki pir pir pir heyecanı az bağırım roja ki eve gel ki ben asin. İnşallah. Ama bejin cara yakem ve de derketi bu. <laughs> Ama reklama hoş bir kempe. Beja zozan Türkçe beşet kuyni. Ez beşer rojneme vantiye dokunim zaninga İstanbul'da. İstanbul'e. Evet, salam salamına duyamine. Evet, Sinan Tupku. Ya bilgi belge yönetimi salam ne siyamine. Evet, sala siyamin. Serserime atın. Emi strana vejin, strana ki dilete heye, tu despep ki. Yani em vega despere ki. Hındistan'ın çağbar, saki vejin. هکه جوانی سرانه که بیت کاری بیجی از از خو هنگی زنم و مندیک زنم بهروانی هیه Ya جوانا <laughs> جو さんのさねgene diye Türkiye zaten ev hani. Acımana ne yapacağım? Kurdi becim. Beje çidrede de. Tamam. Serserinin. Ya mı hacbe stranet kaç boyu beşim. Jibo jibo diye xwa. Evet. Gelek ke sılav xust. Herkes beje kaç jibo bir sılav ekreke. <laughs> Ekum medbine ju saat beje. Dibe ya ka basamış yine ki lüde bike belki yine bak romana xwa da bas bike falan bevan. Belki yine dengem bizi. Nasıl Böyle böyle Kerem ki. Velem goçya nema za vemle ساز قرار دنیای نما وی مشه دانی مپر کرا خوب وقت رشو لال سر بدانی ولم گساز قرار دنیای نما Şeyme şevdani Mepor kura xobe bakte reşo Lod servedani Vele nebum nebum nebum nebum Eşnete اشتتينهم ولا من جو امري من قدية يا اشتتينهم هو هو اشتتينهم ولا من جو واسفير بما لو ذلفير nabe nabe ولم قوش خادنا ويبتال نبي نبي ولم قد الكافر لو رايلي ben ben Aziz son bakım sonda kasemde her tümlü dayı Dedi dile khuda Vey aziz şakir Vele nebum nebum nebum nebum Eştetir nebum استثنى نبوم ولا من جو أمري من قدية استثنى بوم هوي هوي استثنى بوم مرتبة جلکی خوش بو آره دنی خراب نه نه غم نه که از باورم پشتی وسترانه e kasetçiyen un kapane pek tepkelet. Aşlara beyeceğim. Eri. E vaktin tıçıt ki çinakil yani karubarın üniversite ez bizim üniversite mesela dödefeye dödefede jun cidigrin e, yanji dödefeden hani شاکی جی دگریم hani هنی vana وانا چیدن تبدوانا دبم او خاصانی خیشتی اشتتنه چخو چالکی هریم Az bim hünere. هنره yani bimin usaya az bu dibim merif çiki e, merif kari her daim her çalaki acamet işte her zeyde pevist u civak yani ez bejim mecrefa şoreşi hel digri esas e, hüner poya mesela em bejin İspanya lüede şerê navxweî erî xweş ez bêm tabloya Picasso pir pir xweş hê jî em behsa dikin ne em jî şer û şer û pevçûnê de ne axa me ji tim û dayîm şer heye nêv de lê ez bawer dikim awayê stranê de em pêşketîne yani hêdî hêdî ez bêm e, cevherên xweş derdikevin yani ez mana dibînim pêkê xweş dibim Ve ne sazayın kurci pir başına mesela mi xwedîtine peyker tıraş zafene ama قادك نينك أخو بجينين هف مسألك يوسعي ريخستن كرنا هنرجي برميمة أزبي باورية دما أمان بهتر ريخستنا ريخستن كرنا شالك هم تفدقرن أما أبجي برميمة يعني شكي أب شالك هري مايندا ve أزب سباورتكم يعني şu hattımı daim üniversitede İstanbul'u çalak ya bilsel piya yaz bağırım. Pırbazım çalak ya İstanbul'e. Zanı gel İstanbul'e baya. İyice تون چه ارمان شد کن چه هیویه و هنه جبو پیش رو جی از روش نما من تید خودم بیا باشا من كبشة ادي استوي ري هرم ادي استوي ري هرم یا ما و ارمان جامı ببم روش روش نما من اکی باش مثلا اکی مینا حسن جمال حزبکم مینایی بم چه بزی ایدالمی حسن جماله تجبو خو ایدولک بجارتی یعنی يعني. يعني وين روجنا ما منطقة حسن جمال e Sinan, tu ce beji? Tu bedek maydı? Valla nizam haber da. Ya mı bilgi belgesi koyun abi Kurdi nizam bla borin. Ya ne da ya xatma ve bölme. Bre beşi. Yani APM'in beş mıra nüfisant. Zaten. Kanı peşorojavi başa. Veli. Peşorojavi başa. Le böyle ana xozum. Ne bdelite? Ne ne e, bdelimle. از خلاص یکم به بشه از سروی میکاری نخوابدم نزام از چه بکم لی تودکاری وقتن مثلا تو وی بشه جبو آبوری هم بیجن بخوینی جی تودکاری بشه کدن جی جبو تو هست کی یعنی مثلا میشه کارسازی خوندیم علاقم پدینه یعنی یعنی از کارم بم کارسازه کی یعنی از بخوا سینما ویژه هست که مثلا تالی تالی نس خوازم تشتکی بکیمشی از بکیمشی یعنی چراوینی نه لی تشتکی بدلته هبه تو بخوینی تو سر بسکنی خوش شبه لی ام سترانک تشتکی نگرن خودی کی تمام تو چه چندی بیجیم دو بیجی نه زوزان ام سترانه گرانگو تو منه کی سترانه کی خوشش زیاد سترانش بوی حواله کم نه پرتایبت نه نگه گهدارت که Kje? Na Vevižem basin. Na Vevižem, ne razum. Številni. <laughs> Hostija, <laughs> ee, žbo na jezve strani bežem. Hazdike. Saat hoş. Zor Vokati bike. Ami vokati bike. <laughs> Feyzan. Hayır ne? Çiğdiriş gibi. Çiğdiriş asıl peytovarım sinem. Despevkam? Böyle böyle kerim ki. Thank you. چندی بجم سروالا چندی بجم سروالان آغج دسته چاو غزالان آغج دسته چاو غزالان هر دنالم مهسالان هر دنالم مهسالان کس بحالی نزانه کس به حاله من نزانه کس به حاله من نزانه کس به حاله من نزانه ما هو السلام نزنانه ما هو السلام نزنانه شمر الجن شمر الجن شمر سنم سنم عاشق به اجنا شمالم عاشق به اجنا شمالم کسی حالی من زانه کسی حالی من زانه کسی حالی من زانه کسی حالی من زانه أو مختومة وتستيرها أو مختومة وتستيرها تسيرة تشكميرة تسيرة تشكميرة أحلى عندي فقيتيرا تحل عندي فقيتيرا كسي من زارك يا سياري كسي حالي من زانه كسي حالي من زانه kes haleme nizane. Hayır. Millet me gudart ki ya çava nizar. Ta hiç gerekir. <laughs> Derd alamı. Bir cevap. Zozan خودی دنگی تو پر خوشه یا وقت یا اوکی روز از دنگ روزدا هست که ما چی ایکو ام بیجم وقت پایزو خمگینی خوش بیجی لیات هم زندی هم خمگینی تو پر باشی یعنی ماشاءالله یعنی کافم دست بیت کن ده ساعت هم تکارم بیجید وقت اوکی برای اجت شم دعوتا دعوتا دست یعنی رجی رخصی از تیر ندبم ne zanım hani veje <laughs> mediko ya bir saat şey askar bırak ya cezire jusa çu davate lüede jusa ne hani? seçer roja direksin yani batman jusa bu medit yani behenek merv jeterin abi hatta yani le gote denge insan it kareme <laughs> ya te denge jina kareme maşallah yani <laughs> Feroş bey hem goz zaten kafada da be nazar be nazar ben stranekinden işte kuazın kuazın Şibejim. Şibejim çinebejim. Şibejim. Kicans tane bejim kebe. Tavda tuvi. Tu bu fikre keyif atış kijan sıran erete ya gudar bu baştırı. Eri eri. Havalı dosyete te gudar tıkın. ام دم می دم می بیشن سی کاری تنبی تنبی دیدن نبود خیلی خلو دم می دم می دم می چی خواهد دم می وارد نه برای همش خوشم وارن هبرا بقرن هامش قسمي جمع مشونا أحلي بيتانا أحلي بيتانا سما ما يترى جام قبل رانا ريا ما ريا دبدو إمامانا خزر هزر نازر لسريانا دمي دمي دمي چی خوش دمه ورن هورا بگرن به عشق و سمه امه براتی رکن تبدیر ره او تبدیر ام نابن هسیره بر ظلم امیر ای بن زمانن به قید و بنور ای را به زمانن داری و زخور دمي دمي دمي چه خوش دمي ورن هورا بگرن همش قسمه قديا یکی یا خمگینی جم شته بسینه کی جم یک خمگینی از یک خمگینی daha خاص بشه بوجو هست چی بجو Ay Dilber'i كريم كي اي دي بالي بيزن دي غافي لباغي لباغي اجت كارم ترى كاري اجت كران كران بيزن ترى ازي بيجم تمام ازي جدي bejim. Sinan gitar gitar emlih. Gitar baştır çevine. beni. <laughs> gitar. Hani ki kırana. <laughs> Azu zoze eme beşin inşallah. Lebağımın bu zevestan Ay dilberim bu bustan Viranezim Manim hıra Ay dilberi Kamen aleye Fakhi tiran Nidi kale Ne hoşeki bir hale Ay dilberi kemenane Fek yetiran idi kale Ne hoşeki bir bir hale شفت هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی هم حکیمی هم لقماني ويران ازیم مارم خراب آي دیل بری من على فقی تیران نديك عليك عاشقی پر بهاره آی دیل بری قمن على فقی ترام ندی کاله نخوشکی پر بهاره سبان بغي تراتني خالك شخال لا جردني سبان بغي سراتني خالك جخال لا جردني تسبیری کریم بردم دنیی وران زیم مرم خراب آی دیل بری قمن علی فقی تیران ندی کلی بشکی پر به Jubo dosta, slava dosta Slovakya xemginiye bu. Ne? Ab her dujiya fakitera bu. Çendi bejim eko te got u yakume vega got Ab her dujiya fakitera 500 salberi 400 500 salberi nişan diye. بيجا اريد زن تو زيد خمجين بوي ازهرتم خمجينة لي وقت جي قشة جي دليتا دليوي قشة قشو جوشة رانش خمجين من زيان قشو جوشة راستا بيجا تخوازي بسا چبكي تشتكي ونكنجي atıcı vani وكنجي كوچكر يعني ون چي سدمي هاتن بدي Zaten bu zanige hattımdır. دخونن برا دو سال برا دخونن مالبات الويدي مالبات لواني أرجشية الأرجشينة مقبل كي وجهاتنا مالبات من والية باش وان يعني ناي تركان أو قصد زلزلة شيء وين بي خم جمون yani gerek çare tişteki enteresan baz gerek ki fikirim yani şava tişteki acibe akacar zelzele çi bu erteş ne olsa yani yani ez bavarım çen cara şu dijvar çi bu وقتنجي بچوك جي تشيبون ده تشتكي ابدسال ابدسال تشتكي عجيب يعني çava kas zede şey bu aji het fikrim nikarım berse hayı fikrim ki mesela erdaj cerek içed bi çem zezere içed bin o kadere kupede sakini leyvane sakini u disa despet ki yani xamginiye ki pir mazım o gelek ki khanici el vaşyan heyji sermaye gelek malbat hani heyji zahmeti dikşin yani, تو دنیا وانه او مسئله رجوا دیسا رجوا ولات ما خوین و گرین و نخوشی هنه دیسا من کارن هر دو علیجی yani gerek em tiştim bikin yani disa Az hatta dibim belki bernamenin peşte dereki rojava jezit hin meyvana binim ez xwazim reşave dijin ki bişopinim ji ber ku vê dijî gerek, zahmeti dibînin tên vadira jî ji xwe re هنرمند تیار هبوو لەگەلمە Na, na نا نا باوێ تیار علاقاوی kes, گەلە کەس ئەس بێ هنەرمەند تیار باوێ تیار تێبیرا ئیسانە yani tabi got az story me tamam. <laughs> Yani e, Beriya Sinan te got. Valla tişteki acebe. <laughs> Namne got var ya benim got. <laughs> Betir Ali Sinan vadara yani. Merdine zah babe tayar te gudar kirin. Gerek ki kendini jere. Babe tayar jiş. Xo bega buye şerbanek az ne galet. Avcı çekil dayı. Ja, alikiye başı yani kesin hünerman behtir tesirdin civaki. Gaba ve radışın ben hene kesin ben ya avjir haştın. Hey hem bedengin hey hem avkid. Yani هنرمند تیار جی یلی کی خوش بو خوشکال وی دی بیا مبکرا میوانی خو جبر کو موزیکا کلاسیک یا کوردی پر کیمن یعنی من رشید صوفی و خالد صوفی زاف گودار کرنا خوشن حقی وی دن یعنی ای ملاجزیر هلبسین ملاجزیر پر خوش خوین یعنی هنرمند يجب بأواكي خوزاي أسلوب بر جدا der تخص Yani gelme bu mesela me tuhant, tuhand aynı keliye de tıkarı kırastran. Ez ve ki acep mayımam. Yani her carci mesela meşoku şengi lüve de çen cara got hatta sabah khayr khanamın li her carici cüda tuhant. Yani aynı tarzine tuhant. Tarzı ekidin. Ez gerek ki hayır imam. لتالية تالين وده نما يعني وده نكاري خو بگری گو de, اولاد yani از لوادر بمر بيش مر چترش کی درو و خاپاندن هر وای civak ke leviti evder gu yani qane be lüde şer naf şerede ez bimrimji ne gamam ne ev derdit me fem kir bede wele gut derbasi kobani bu hatta rahwa direş kir bu mugu khere kekem e, taçma rahwa direş kiriye Gazi mecbur ez e, Aliye Cebedül Nusra cediler basbım. Mecbur ez rahmet direk bak Sofika xo yapkım. Yani konnemeji dibin nemeji bike falan. Hakikaten nemeji nizani şerci etkin düküşün zılma kepir mazın heyel. Yani e, arasli ez vimli veji nerahatim. Kurdemeyi Bakur tera xo alikariya rojava nekir. U tişteki دیرۆکی یعنیبێکی سە ساڵی جارێکی تکەێ دەسێنە vêce ev şans meşxwere çi qas şopand ez jane didim aqdê xwe ji ber ku mesela li taxa me ez kuşçek me cirodim taxekê biçûk de me şeş tir ji bo wanê hazir kir deh roja de ha lê ji bo rojava kamyonekî ji wê dê derneket ez didim aqdê xwe çima yan ez jane dibin belkî tamam deh hezar zêdetir ee, xabatkarên partiyê û civakên kî ji evkê tirsaye falan bêvan rewş ji ber kecekê gelek girtî çêbûn falan bêvan belki organize lê melmeş çêdikir li evkê istiklal em dinirin ancak 500 600 کس هیئت تو نه او کسی نه نه همی کش ناس نه دبین فلان پارتی اتی به میگو والله همی درون یعنی من نه شبکرک دیتی نه تشتک دیتی همی جو کردن ایکو کتیه نوا انارشیستا ایکو کتیه نوا نظامچی همی جو کردن آیه ایکو آتنه Kurci terakunatine. Yani demek ki merifede diye yani bu em bejin keyfu şahiye be behtir kuyan itkin. Li em jibu keyfu şahi bikin. Mas a, a strana que zendit bejin payda ekham gini. Boçi jiboku am nerahat. Am jibaki kina khoshin. Dilime nerahata. Behnama tenge gelek cara nav kar kari khoda. Belki tul mektebe gelek cara acizdi bir tiştin tebirat, tiştin fikri tesiri mektebat etki, tesiri karemit ki yani. Lem hatta azana ben hatta hakiki azat das nechen tiştek evde das xistinji bikedu xabate çedibe yani alikariya heskirine hevdu çedibe yani em giliye hevdu bikin em milledin hevdu ev tişteva çedibe yani mesela dit ku zozan kare kiteyi peş keti heye gerek ev beje sinan beter serb sekine yani medit ku zozan hoş disri gerek em beter desteği hoş derece yani bu zozan peşiya zozan ve be get beterem pişkiri bidin piştevani bikin li mixabin nava civaka me de meselekî wisa heye ku gerek em her daîm bilêv bikin heta ev tişt hinkî bitemire bişemire yani em dinêrin herî dijî hev jî dijmin gava mesele dibe netewî gişt yek rengin yek destin û yek dengin lê ême yani tiştekê netewî de jî em dikarin sed dengî derxin nav xwe de filan kes xayîne bêvan partî çêtire û bêvan partî ki, e, edin bir nizamçı ev hizbu şeytanın ev yani jibe evkirini belki jem jibe ki hinki derengman herkes vak e, Sayde hem o hünermen demeyi e, mazın Ahmet'e mala Musa ve Nisan diye ey felek heye felek de jilbeji herkes paya bu em tenis varman jibo kurdad beji şko jibe strani Atatürk farmanavi rad ki evcid çe ev ke hatta ez xwazim ki besê bikim û em ê stranê bêjin pişre eyfelek stranekê pir xweşê xemgîniyê jî dawata da gotiye Seydê xem Seydê hemû Seyd Agayê Cizîrî jî tênasîn welê jî dibêjin şêrê dibe ey felek felek sed carî felek e, tı e, tı mîrû axa nemme neman herkes e, suar bî emtene peyaman. Yani e, amelki kurdan tevzivu zere e, alik madene yekzivu e, yani çiçek usa gotun usa her için ve cicbe strane tarikandın şu Irak'ı ve Türkçe avkazı dizekin müzika melodiya ve strane dahi yani strane ki pır evke dijbaracı yani madem tu dizi yani strane ki ve şartı be mefhim biket. Strana ki olsa eşkere ciddizi marş yetkeş kore. Ankara'nın taşına bak. Ufeleyin işine bak. Ev ritim yekçar ya okey. E, ee, sayıda hem o. Yani melodi tamamı yaviye. Okey tambur yetki davet adadı. Bejibir kuf gotuna femnekin devlet o civa kere karı be tişin bebeşi. Yani evde bu girin meyzenin akame باترول اما هر تشي مد دستيدج مدي ام وك كولين اوك السر اخي ام دقرن وك اواره خيالتين اواره زد بيجم روشا كردا من هلبستي كي خودا قال كربو وك خيالتين اواره نام تشكي مجي خو چینەکیریە مەهیلی ناخۆ چێنێکی ئەم دەردکەبن و هەر ئەم دنێرم پاشیاخۆ تشتێک نینە یعنی مەبەسە ئەو کێکردە شوخوشێنج بەسەوەی کردبوو Ez bavarım Sinan tu şokuşenki dibejinki. Gem bejin. Hatta da gem ödür. Beje beje. Şokuşengem şite gudar bkit. Az hamgin Sinan. Ya hamgin. Yok ya hamgin. Şokuşenge zururenge Delcemen ber delcemen شوخ وشنگه زرور انگه دلجمن بر دلجمن آوری هیبت بلنگه دلجمن بر دلجمن دلجمن بر دلجمن آوری هیبت بلنگه Delcemen ver, delcemen Delcemen ver, delcemen Nazı keşerin kelami Dem dure gerden şemali Nazı keşerin kelami gerden şemale Çiçek atar hivara Dilcimin bir dilcimin Dilcimin bir dilcimin Çiçek atar hivara Dilcimin bir dilcimin Dilcimin şerine nazarine Göçtüm neketi yakine Şur şerine nazarine Göçtüm neketi yakine Ve biçen gala evine Dilcimin derdin cimin derdzimin, derdzimin Ve bıçen gala evine Derdzimin, derdzimin Derdzimin,

برای ستانا کما مکم سو گهداریت کم حلیم جان چه تمام حلیم جان تگلکی مالم خان لیلی و لیلی لیلی و لیلی و لیلی لیلی و لیلی و حلیم جان Hırkate dane çuhar le le ule le le le ule le ule o halim can Hırkate dane çuhar le le ule le Sen Dala parili li ulele Lele ulele ulele Lele ulele ula o halim can Bebek ula sala parili li ulele درسور بزن بگابی بیجه کما کما دنگه اربانه بیا زیج اربانه لیخ اربانه می نه جیبه تو اینا که اربانه زن درسور بزن درسور بچوکی لیلی لیلی لیلی Çünkü دستن اولینو که بارخیز بوی سال بو که لیلی های لیلی لیلی لیلی بارخیز بوی سال بو که برخیز سبرم علمنه Dere sore mezne سوری مزنه دست هنه و بازنه پارکی بوی ساجنه لیلی هایلی لیلی لیلی لیلی پارکی بوی ساجنه برخی سبرا مالا منه Ee, iyicam. Sinan, düşün ki kısa bir kere. شوك قال شوك مالبات الفيدي ne? لا مالبات ده من بطمانيا ya. هي Yani demek ki peşimliko batmani falan ben jüde serim de maye. Tamam ne ho. Un navanda batmani ne? Ah navanda Ne Navanda no. 6 hmm. ee, sala var. Yani ne şaşıp 6 salam buraya bu. Benim malbata mal e, Konya bu. 14 salam buraya ben. Konya. Ah böyle. E çava şey şun bebe geriyan. Eee برای کاری باهم قونیا بو یعنی باهم کار کاری که خود دین دیت باتمانه یعنی راحت تر بجیرم ماشي مالا خبر کرا باتمانه باش تر شبيه وبيجري يعني بلاط انا بمنت بلي شكر شكر Evet ya Zoze. Gelmiş. Kapers gereken üniversite kat e, havale koygudardan ki kapers gereken üniversite beşeşmene ya. <laughs> üniversite. <laughs> havale İstanbul'a yetişip pers de binin e, Marmara mzanın e, şeru evk şey bu haftaya bu rejim. Şimdi hoş şey bu. Gerek hayava şevtü şey be ya. İstanbul, e, Marmara. Gerek. Bele haya katkı yüzü. Nevduk parazım. Nevduk شۆڕژ ئەوە ئەو هەبوورە چاڵەکە هەبوو قەکەی نبه دمك دريجة هوالك مش اللي دت خوينا أو جيج من القاب كرقول أم نكرن كافي قريب بدن كافي أم قريب بدن نيرشتك النظام أم سرانك كرمانجي بيجي نيرشتك يعني وكوتشك هارن يعني ولا نخوش يجي يعني أزبارم قالك خوان ذكرنا ما أبدو نكرن يعني شترسا نوية نكرن تترسن نوية يعني شما وقصر بس نوية Mesele çiye yani یونیورسیته پیشگیری دیوا Yani چما cezana ناخوند تشتک Üniversite پیشگیری دوانه راسته یعنی üniversite پیشگیری ده وانا Hani ev zaten zanigah me de jime dit. Em biçeve xuj dibinin van tuşta. Yani hani zanigah jî û devleta Tirko jî. Erê. Ee, Alîkarê dewa piştwana. Hani Piştgiriyê dikin. Hmm. Erîş dikin polis piştwana ne نزانم ام ام شقامه كي بابي جن يكي كاميرا دات كي ومدبن قرقولي ام شترت شقامه كي ام نقر ما بيجن والويدي علي ساري ابو او هوالي كما او شي نزام شن دربا كير خوار بس او شي مثلا تتشتري نكت يعني كسي كو كير لي خصن اشكرنا اشكري كا كاميرا يعني كا بوليس يعني تشتكي ناكن شو ورا Sarıyer'e Gelek bu yere bu rengi çi bu. Ee, orman orman. Orman fakültesi vakti ji horta avgun kerkirin. Avu ji saqıt çu. Yani şeva denk beja bu. Bere. Yani fakültede yazdan gehe bu. Zan gehe İstanbul evet. Dödefe amedekir bu. Bura ji ya kerkirin. Çi vere ki avkas çalakiye ya çal ne beji çalakiye avkas insan ve gelin belki. Tiştek bikim. Ne ez barım ፖሊስ تشكرين هنا يعني وصرح هنا هنا يعني هنا. لأنه خوشة مقابل اسطنبول باشا يعني خانا اسطنبولي üniversite İstanbul şeyim sonra Öznabiyizm neyizim nizam yani. Zaf tıneydim hani avukatı ne? Yani mesela salaya kemin nuhat mı zange yani ev sarı pırbun. Her roj yani eriştik görün. Her hasta kalaydık. Her her roj eriştik görün. Henek bin çavdık görün polisan. Henek birindardı bun. Henek dhatna kuştin jarna. E, mesela barji isal cizaf çıtıktına. Par yani çalak iktene bu. Par çalak iktene bu. E, Erişe kab avçı bu. Var var robos ki bu bardi. Nakıştir böyle fakülta edebiyatı her geldi de bu ya. Ama robos ki. Ama ya robos ki bu. İsal çıtıktına. İsal İsal belki için bizim televizyon yaptırtın öncesi sessizlik. <laughs> Yani siz bebek tiştek tiştek bebek tiştek bebek. Tiştek hamuna e, dama azmuna daten. Dama azmuna daten eriştik. Hasta ah, paji azmuna e, da dama azmuna da. Par dama azmuna da bınçak kırım. <laughs> Bınçak kırım. <laughs> Bınçak kırım. Nice ve psikoloji arasında azmune ne? E, nikar bu kam azmuna da. Yani sabah bınçak kırım hatta evari saat dehen evari. Gertim bınçak kırım. Yani duçara yek yekje ve de kore kıskır kıskın bekin o mil bidin evdu. Yani. Belki jibe ki ama devlet piştavadayım. Merif yani. hatta kud etikaret işte gibi ki yani embejin kez bile marmara ne nefsini. Nizanım evji zahmete yani. Çünkü kurum mesela marmara jiboy içki yani boy çav bejim öğrenciye vure ya marmara yani ne bineyek yani her işte usabın. E, ev, teni marmara nine belki gazi Ankara gazi, gazi şu sayı azına kadar kim كم كسبت الدنويسي أهبالكم أنا غلط مكسنا kesin قصدي أنا أهبالكم بطمان الدنويسي أبلا ميجي لورا كامل مش كامل كم كسية أزبار وما نه خوازن أهبالكم ميجي ورها يعني كرماجا كم كم دبينم Hani tabi, tabi ülkü yani ülkücü ne var? Şıtırsan hani senin gerekes gerekes senin kebe böyle Ankara Üniversitesi baştır mesela. Yani gazi yani pis gazi. Senin. ODTÜ zaten serehol bence. ODTÜ serehol bence. Yani ODTÜ zaten kakalaynak. Yani Ankara Bizi, başı. Ankara başı. Yani Niz Hanım, yani can canazibim esas üniversite mazın valat şimdi bu ya belki li em em xwat işteki nakin valat li em xwa betamuli ne işteki dili e, siyasetci bebe gireda ya ravşa siyasi jenki az bizim bir ne hoşi rızgar be az bizim az bizim baştır be yani havalek stranek hostiye gotiye zelemeli de lo meso. Varız delemeli. Varız. Gotiye gerek ki bak buraya terbas be. Mustafa Karaday. Hosti. Bakam yani. Bu ama yeki yıl sasına bu kazi ve kem bir bejin ha. Ber bir davi ve emtin. Zelemeli zindam. Tiştektin cerabejin. Tişteki zelemeli ne? Zindiye zindam. Dilomesu dilomesu çabu. Sıranaki. Vallahi خاک نه کری زله مله مقدار کری از زله مله قدار کری ده نه استرانا زندیه بهتر زند استرانا زندی بیجه ای خم گیری جانا ما hani Veca Zazaki yemiş de gudarken. ha Zoze. Zazaki <laughs> de strana düzenim. Ya, ya Ozan Serhat Beyadi yekşi düzgün baba. Bab Beyadi. Kijan adın Çubutago. Beyadi o düzgün baba. Baba düzgün o düzgün baba. Vallahi اول اول ته کومکی از بارم کوم بونه گوتیه ویده اول زوزان پیرایه هم تخوازن بین پیرایه و هیج روشبونا خو سوز دایمه ولد بیجی پیرایت خوازن پیرایت ترکیه اری ام ترکی پروتستو کرمیدی ایران چاوی با ترکی نم خوازن برنامه کردیه اما ترکی تکاری بشی تکاری بشیم ام ناخ بن Piraya, yani bak prensip ez naxwazim Türkiye bê Piraya helbestan nazim hikmet e. Bede bede Hakan Yeşilürsi. Hanıma xo dimsendiye. Hepsi de. <laughs> Ez gelki pek xemgin dibim yani e, gelmiş e, e, demek u denek tiştat yine bir amın. Jberu ki az jipek xemgin dibim. az ez jikef hoşum yani. Bejim. Peygamber kiraya bejim. Bulutlar geçiyor haberlerle yüklü ağır Bulutlar geçiyor haberlerle yüklü ağır sürüşüyor Hala gelmeyen mektubun avucunda Yürek bash maratava. یکی چی گوتی رزگان و نوره یا وی روژه من چیروکا رزگان و نوره خواه از پی خمگین بوم یا چیروکا که گلی که خوشه یعنی از زنم من هنک مخوانده بو قومین و کلام کتابی که بیرنگه بو زنه دانه بویارا رزگان و نوره خلاوه دکه مبهتر فهم کرد پشتی به چیروکا از بیم e, ne Nikar mbejimev dengejiye. Dengejiye. Ez bu yok. Valla dengete jizaf koşe. Tutkari e dengejiye beji, az bağırtım yani. Dengejiye henek hani daha cüda ya. Ez nikar beşim. Beje yeki jigotiye şivan kodeki evvel gotim mepko gotu bu falan. Zelemeli hem e, dilome sonuzanın. Hayrana çavete. Hem <laughs> Mustafa Yeja. Samsuri. <laughs> Hem silav dişinin işlere. Slav yeme tertki. <laughs> Hem çıkın yani. Hem straneni zanın ama. Strana kadın ebu kadar güzel. Strana kadın ama belki akbukin. Ee, veca şiir zerenci nivsan diye gotiye e, sıbay strana hivron tuhazi ama ama işe stran leynekhin ama zindi mı gotiye ama zindi bejin. جدر به امسران نگرن یعنی وقت ام بجین سرانی که املی نخن سرانی که چه وقت خوازه دلیت ده چه هیه ریا دلی خو بیجه گله کسر چیز بیجن دار هجیروک که بیجن هرکس یعنی حجبه سرانی دار هجیروک از بارم هرکس بی راضی به راضی به ایدی ایدی بر به داوی به تی ام سرانın davi emi çende. Ne beji emi yani ki beji. Ne valla tarzıta iş Aynur Doğan hoştur. Az behtir keyfe edigirim. O zaman das bebkin. Regiratiae Lele که در هجیرو که غم روینو که ساعت خوش از بارم اول بیشین او کاتنه جو اون قپانی حسد فروش و منجر هاتنه دبدریا Bazen e, albüm belki çekin. Çıktı beyci. Saçma meme saçlarım ben. Zor zaman e, gerek du ev kişi bağlayıcı. İmze belki evvelin bu buhazın. Ne git buhazın. E kut buhazın zor zaman bebinin. Kala bir pino sevinmez. Zozan canlar şahmara ne ama e, vakten üniversite İstanbul'da bir kevin payı şopavi Ve ki de dengek biyiz, dengek yusak işkeze be, fen bikine zozana. Bakçıya İstanbul Üniversitesi İstanbul Kültür Divisi'ni. Bakçı Edebiyatı. Az bağırım gerek cara mamus değil mi Ciguti'ye? Aciz ne bu ne? Yani şimdi bas ne kadar? Tajmira gotu bas her deri dibeyeceğim. Ez her deri dibeyeceğim. Bebeğe dengete hoş ya. Saat Aslında biz nakın bejim de biz zor edibejim. Hadi zoldan strana beje, emrün üstünde strana beje. E juan naşkenim dibejim. قاعد دستك بجدي ناي داوينا به بلا داوينا به كا ام سراني كي وصا خوش ديسا مش تقول لك هاي متى زفت كريا نوصا سنان بلي كا تشتكي بيجت تبلي خوي بيجم بابا düzgün Biraz zazaki Biraz zazaki jiri, hoş yeri. Zazakiydi. Beğendi beje ya. Beğendin at. Beğendi. Yadı ki yani bu. Beğendi Hozan Serhat. Ozansera mm. heremini me oxtei și ei boto daua. Avji çeldi. Sorani. Ne olsa? Sorani yan behdinkiye. Da, bağırım zanzakiye. Ne ne o Ozan Serhat da. benim o Soraniye. Valla ne zaman ben zanım hani. <laughs> Tecbere giriyor. Sorani kabeci. E, nana nana şimdi soraniye nana şimdi. <laughs> Proje ne evi bejim. İro düzgün baba bejim. Tamam düzgün baba işte bu da. <laughs> Ne tabii hayır düzgün baba için. Adiyem sana düzgün baba vereceğim. Hadi vereceğim heviyatını. Ver vakıs leyde mekan güret o Name düzgün o düzgün baba o Baba düzgün o İnke efkar ken o cirave net o Name düzgün o düzgün baba o baba düzgün o Hinki efkarken ken o cirabine o Name düzgün o düzgün baba o baba düzgün o Hocar non jele cenu ver vere Jala zala la mare hevala mare hevala vana efkar meken karus neno name düzgün o düzgün baba baba düzgün o vana efkar meken karus neno Name düzgün o düzgün baba o, Baba düzgün o E kad tego davjavina kabe že se razumije. Ne, balemin zastra stranavit kun sipan sipane halate. Şko xostine ya, işte bejim ne bisan. Vallahi az varmış bu هلیز هلیز هلیز می بخوازم هوال ابن طيبت خوستيه قلنا هم جيرة ربنا يخدر بيسالي ها هلیز هوال ابن گده تمام نخوا می جبو هلیز می سیبان سیبان خلاط بیجن بیجن بله بله بله رابطه بکن كهر آخت تتوانه و ببینه چیای سیپانه جیوار سیابند و خجه خم نور و شا کردستانه که هر آخا تتوانه و ببینه چیای سپانه جوار سیابند و خجه خمنور افشا کردستانه سپان سپان خلاته بلند بون چه خصلته گلن ته گلن جنته آوا ته آوا قدرته Sipan sipane, sipan sipane, sipan sipane helate. Sipan sipane helate. Belin bunçe kaslı gulinte, Gulin te gulin cennete. Avate ava kudrete. تکولو خم پردیتیه ظلم و زوره بهورتیه خوازگینی خواش تگرتن سوزو پیمان واندانه تکولو خم پردیتیه ظلم و زوره بهورتیه Xwazgînî xweş te girtin Sozû peyman wan dane Sipan sipanê xelatê Belên bûn çi qasli tetê Gulên te gulên cennetê Ava te Sipan sipane, sipan sipane, sipan sipane helate. Sipan sipane helate. Belen bunçe hasletete. Gülün te Gülün cennete. Avate ava kudrete. سارین جیشمه تو بیا خوستیه میتر رهبر فارسی استرانی که فارسی هم یعنی هم نورمال استران ایرو هم لی نخن تو بیا من هفته با هوری ویده او کر جبو گوداروانا من دا گودار کرد ایشالله سارین امی جبو برنامه کدین امشتره بکن لي از بخو سرانك تخوازم جبو متكاري بيجي ازاف عزكم لو شيفانو يا مهمت اطلي نزاني نزاني تشنابي ام سرانك يدن بخوازم سرانك بخوازم بخوازم Veca e, HDDM bername bir girin. Kişi stranem bir girin titbe. Zankem kişi ne bileyim. Strane kimsa geleri hep em pevrepe junu bir girin. Vahben. Gerek cara yani sıra gecesi ya da usatken yani canım bizim bernameke dikirin kampevre ha. Lay lay lom lay lay lom. Mecit işte yoksa şekilde. Her daim televizyon adam dübinin kampevre mecit işte kepevre o davi binin. Yani tutana ko beşin şey, ne mecbur. Ha ne hevra beşin. Yani tutkarın meşine bini. Yani meydan yatı. Na na. Tutkarın ne beşin. Davya bernameke. Kişastran. Çe çe bilatıdı. Beşin. Rekabet istenen her şey mi? Ee, işte usta geleri şeydi ve koçeri tuzani. Eman eman koçeri. Av çedbe. بارم رفت رپرتوار فرابکم رپرتوار خو فرابکم تو بده خویی نخود تشتکی وسا نان امی تب بیزن اری نان ام نای ترکینه تشتکی وسا امجی کارمن ببیجن ściany, więc panie Blaczenie. Neydi demi bername gibi girin emi e, bihrin bername doğru. Hasta. Çünkü bizim ne yaşamı ve fasine yaşamı. Denge kalza şey gudar ona az varım. Gel ki xozayı ser mansıydı masayda kazemene. Bu strander mislim. Em ê kopyê bigirin. Ew nabe, na ev jî nabe. Ez bêm ev jî ne ji dile. Demê vê dikarim bêjin Kulama ya strana aram tigrene dillê min yarê ermenî. O ew bî o ev bîra bu. de bû. Lê min min got tu nizanî. Min nizanî min tu zanî. Evet also, Herr So hat, e, misalım Gudart ki ki Slavak iz yubo Zuhat şey bir şeyin. az Zuhat me bernamek şekilde e, mehengi vestrani hani gotu bu daviyede. Dişen bir bebeğin az jendik zanım yani. Hem işte bir kelime çıkar zanım. Hem pevre beş. Sinan jid, Sinan tuju beşi denge kubun. Bavarım ama zaten insan değil bu. Cemmin kodi zanı. Evet. Ez çabuk bilim dan bağqız. Qazadı. Emi idime çuqa qazandı ve emi avqa bejin. Bıqa sikuti birame. Emi usa... Emi avqa bejin. Xober emi bejin baştıra. Tespekin. Kerem ki. Dilimin yare Ermenistan'ı Jerek yazı hatta akbali Şevka xwedidin Ah gula sevan Guhar payistine Paşi zivıstan Digerim na gerim ve pirnavim Halyate gülistan Şemri hayastan Digerim na gerim nagerim Vecite pirnavim Halyate gülistan Şemri kurdistan. Şebaş havaleneyca Şebaş Kurd İstanbul Valateci Usseranseri Cihan Hatta bernamek edin Beminin başı edin La main